така и не можеме да знаеме зашто лавовите, односно како, лавовите кога биле гладни, не го изеле Данијел, а потоа ги изеле другите. Нешто на таа тема ќе стане збор, малку подоцна, која ќе зборуваме за првиот вистински пример на исцеление – во Библијата. Мејатата сабота ја споменавте Марија, односно Миријам, односно Меријам, зависи на кој јазик го кажувате. Меѓутоа, тоа беше заради казна. Мојсеевата лепра пак предходно беше заради финта. <laughs> на почетокот во излез А сега ќе имаме едно, еден вистински проблем, кој што барал исцеление. Но, пред да отвориме и да читаме таму, а за да бидете подготвени, ќе отворите и ќе читаме во Броеви, четврта книга Моисеева, 21 глава. Значи, Броеви, 21 глава. Би сакал само да прочитам еден цитат од Совети за животот и исхраната. Мејатата сабота јас споменав која била причината зашто Господ на потопниот човечки род му дозволува да јаде месо. Тоа некако малко глупаво звучи, му дозволува демек но е поднал молба да јаде месо, или барал дозвола. Напротив, Господ му заповеда да јаде месо на некој начин. Се разбира, најчесто доаѓа на ум како причина затоа што било недостиг на доволно растителна храна, меѓутоа тоа не е првата причина. И бидејќи само го нафрлив тоа, односно мејата сабота само го кажав тоа, сакам сега да го подкрепам, Лани секрам го кажав, го цитирав ова, исто така, меѓутоа тоа беше во дел на здравствен прилог, не беше снимено, не беше дел од, не влезе во записник, што би рекле, од меморијата на камерата и на интернетот. Значи, ке читам во 311, на 311 страница од македонскиот превод или тоа е 373 страница од оригиналот, Совети за животот и исхраната, каде што Елен Вајт вели, и ова е еден нејзин цитат од 1864 година, само една година после првата нејзина визија за здравствена реформа. По потопот, луѓето јаделе многу животинска храна. Бог видел дека патиштите на човекот се расипани и дека тој посакал гордо да се издигне над својот Творец и да ги следи склоностите на собственото срце. И затоа дозволил долговечната раса да јаде животинска храна, со што ги скратил нивните грешни животи. Значи, намерно, за да го скрати нивниот век. Се разбира, споменавме кои биле другите фактори што влијаеле на скратување на животниот век, во послепотопните услови за живот. И во следната реченица Елена Вај додава и вели набргу по потопот човештото почнало забрзано да опаѓа во големината и должината на живење. Може би ќе се запрашаме, па како е тоа можно? Зошто јадењето месо може да биде таков силен фактор, иако не беше тој првиот, не беше најсилниот, но зошто и тој е така силен фактор за скратување на човечкиот век. Неодамне на интернет почна да се врти една информација, не знам дали ја забележавте, а тоа е научниците, како што таму се велеше, конечно откриле зошто црвеното месо предизвикува рак. И според нив, најли знаете која била причината? Причината е што организмот, човечкиот организам, Црвеното месо го препознава како туѓо, страно тело. И не сака да го асимилира, не сака да го прифати на некој начин. Или кога го прифаќа, го прифаќа со сила, би може да речеме човечки со негодување. <laughs> И тоа на некој начин представува а, некој проблем, носи своји последици. Дали е тоа логично? Па логично е. Од какво место сте? вие направени. Од црвено месо. Се ако внесеме црвено месо во нас, што се случува? Внесуваме страно тело. Нешто слично на нашето, ама не е дел од нашето. Де е дел од нас. Много интересно. Таква информација се вртеше последниот денови. И пред да започнеме со главата, Вчера имав еден интересен скайп разговор со Милош Богданович на негово барање, каде што ми рече да ве поздравам сите, па еве тоа го правам. И меѓу другото ми информира дека започнал да прави еден интересен експеримент. Почнал да... Чекаме да влезе блажо. Милош Богданович почнал да прави, да, да николци од граф, во пластични шишиња под притисок од две атмосфери. И забележал дека тоа што почнува да рти, станува нешто многу големо. <laughs> да, значи и побрзо рти, на некој начин тоа како да представува потврда за она што исто така го споменавме минатата сабота, дека предпотопните услови за живот или оние јапонски експерименти со доматите во хипербарични комори, давале големи джиновски плодови. Негова желба е, рече дека ќе ни испрати некои вентили кои што тој ги користи, не знам како, веројатно по пошта, и да се обидеме, тој сака во Македонија со нашата клима, верува дека тоа така ќе биде по ефективно, да правиме да направиме еден ваков експеримент да видиме што ќе се случи. Јас сум заинтересиран, па ќе видиме. Сега отвараме во четврта книга Мојсеева или Броеви, 21 глава. И што ќе читаме тука? <laughs> Зми, да. Дали е случајно што Библијата кога зборува за некоја прва конкретна здравствена <laughs> компликација, започнува со змиите. А кога тоа не е, значи, не е директна, значи, кога Господ не е директен причинител на тоа, како во случајот со Моисеј или неговата сестра Марија. Кој е символот на медицината? Змија? Само змија? обвиткана на стап. Зошто е тој символ? Зошто медицините има таков символ? Од каде го зела тој символ? Од кај им текнало такво нешто? Од Библијата? Од оваа глава? Ајде да прочитаме. Почнеме да читаме од четвртиот стих. Од планината Ор, значи таму каде што ги држаа раците на Моисе за да Израел победи против Амалик, Тие тргнаа кон Црвеното море, за да ја заобиколат земјата Едом, бидеќи побарале дозволени да поминат низ неа, па едомците не им дозволиле. И по патот народот се обесхрабри. Изборуваа луѓето против Бога и против Мојсей, зошто не изведе од Египет, па да умреме во пустина? Тука нема ниту леп, ниту вода, а во душата ни омрзна таа лоша храна. Која била таа лоша храна? што им здосадила, им омрзнала, им се згадила. Небесниот леп, господовата мана, им се згадила. Тоа се разбира беше тешка провокација, тешка навреда и богохулство. И испрати Господ, вели шестиот стих, против народот отровни змии, кои го касаа народот и многу луѓе изумреа од синовите израелски. Е, сега, тука малку да забележиме што значи ова и испрати Господ. Израелците патуваа низ пустињата. Духот на пророкшто вели дека змеите си биле тука цело време. Живееле тука. Тоа е нивниот природен дом, нели? <laughs> Во пустињата. Змеите не биле Одсутни па одеднаш се створиле од некаде, туку цело време биле таму. Под песок ли, во дупка ли, онаму, под камен ли, оваму, не е битно. Зошто до тогаш не биле касани синовите Израелови? Затоа што Господ ги штител. Значи, се до тогаш, Господ го штител својот народ од еден куп работи. На едно место вели дека обувките на нозете или сандалите што и да носеле за време на тие 40 години не изветвеа, <laughs> замислите. Значи, тоа се господови чуда, тоа се неприродни, надприродни феномени. Но ова со змиите е слично како и со лавовите во јамата на пророкот Данијал тие беа цело време. Меѓутоа, на некој нам непознат начин, како што вели проповедникот, Господ не само од кожата, туку ги криел змиите од погледот на израелците. Цело време. До овој момент кога Господ само ја тргнува својата заштита и остава да се случуваат нештата според своите природни закони. Значи, множина изумре од синовите израелски. Седмиот стих вели, и дојде народот кај Мојсей и рече, сгрешивме кога се побунивме против Господ и против Тебе. Помоли му се на Господ да ги отстрани од нас змиите. Зошто да го споменувам како болест? Се биле каснати од змија? Како? <laughs> Јас сум бил, не, не сум бил каснат, се извинам. <laughs> Аха. Сум имал работа со змија, со змији, поточно повеќе. Имам утепано некои змији на матка. Отровни беа, копнени змији. Меѓутоа, како во Хартланд, што се навикнев на змиишта, <laughs> никаде на друго место. Интересно е што таму имаше отровни змии со светла боја и имаше темни змии со значи, темна црна боја и тие црните беа неотровни. И црните ги јадеа отровните. Има видено, лично застанавме еднаш, излеговме од кола и видовме како една црна змија постепено ја голта, таа жолтата отровната змија. Додека не ја проголта целата. Знаете, Змискиот отров, обично велат дека е смртоносен, зависи сега и од кои змии, меѓутоа, може би од повеќето отровници. Има луѓе што, ако навреме се интервенира, ако се истица отров, ако се локализира местото, се изолира да не преку крвотокот да не отиде понатаму, па сето тоа навреме на бол... во болница, во денешно време, И има повеќе луѓе, што сме гледале можеби на телевизија, нек разни документарни емисии. Имаше еден тип во Австралија, каде што врие иначе од змиишта, кој што беше голем обожавател на змии, според една емисија во Animal Planet. И беше каснат од змија, беше спасен благовремено со сите тие процедури и на крајот знаете што изјавил – После ова искуство, може би би, предпоставили дека тој човек повеќе никош не би сакал да се занимава со смија. Напротив, после ова искуство, мојата љубов и мојот восхит кон змиите е уште поголем. <laughs> би рекле дека е ненормален, а? Мегутоа, знаете ли што се случува Ова беше нешто што го во Хартланд. Знаете ли дека постојат лекови, конкретно ова е лек за намалување на крвен притисок. Познавате некои такви лекови? Ме интересира. <laughs> Да, од аптека некој лек за намалување на крвен притисок. Во Америка користат некој лек кој што се изработува од змијски отров, поточно од отров на питон. Знаете зашто? Затоа што кога питонот ги убива своите жртви, неговиот отров го намалува крвниот притисок на жртвата до нула. Значи, го бутка до нула, да не, да не може да ви тече крвта, не извените. Нула крвен притисок да имате и веднаш умирате. Така действува отровот. Не знам зашто ми остана во главата питонот во врска со тоа, може би сум не се секјавам. Не, не знам дали тој што ни кажа сгреши или, или јас погрешно го запамтив, не се секјавам. Добро. Да, се разбира. Зашто ова го зборувам? Ова го зборувам затоа што кога се работи за болест, за било која болест, Постојат две опции. Елена Вајд вели, постојат многу начини на кои што се практикува уметноста на исцелувањето. Буквално така вели. Постојат многу начини да се практикува уметноста на исцелувањето. Но само еден кој што небото го одобрува. Сте го чуле порано тој цитат? Постојат многу начини да се практикува уметноста на исцелувањето, но само еден кој што небото го одобрува, кој е тој еден. Постои само еден начин на исцелување од било која болест кој што небото го одобрува. А кои се оние кои што Господ не ги одобрува? А кои што се лекови? Да, Знаете од каде доаѓа тој збор? Фармација. Фарма. Знаете што значи фармакон? Фармакон на грчки значи отров. Змиски отров. Отров значи, да. Зошто американците велат дракс, дрога за лековите? Лековите да теги нарекуваат дроги драгстор, значи продавница за дрога. Сте купиле некојаш нешто <laughs> од драгстор? <laughs> да се насмееме. Сте биле продавница за дрога. Добро да. <laughs> Значи дрогерија. Што се продава дрогерија? Дрога. така е изразот. Во ред. Луѓето признаваат дека тоа што го продаваат како лекови, например во аптеките, е дрога. Дека е тоа отров. Дали Господ го одобрува? Дали Господ го одобрува овој начин на исцелување, што доаѓа од змијата, така да се, да се изразиме? Знаете кај фармацијата се, се споменува во Светото писмо. Меѓутоа се споменува во оригиналот, во книгата Откровението. Се споменува како нешто што Господ, заради што Господ ќе суди големата блудница. Покрај многу други работи и за низината фармација, буквално, вели оригиналот а се преведува со незиното волшебништво во, во многу преводи. Со незиното, со незината измама, може да се рече. Вие веќе знаете дека повеќето лекови што се нудат и што се препорачуваат и се препишуваат во светот, како што рече Олгица, не функционираат, бидеќи повторно, не го решаваат проблемот, само го одложуваат, може да се рече. И сето тоа представува, со еден збор кажано, представува рецепт што доаѓа од, од отровот на змијата. Не мора буквално да е секој лек од, од змијски отров, но символично тоа го кажувам, од отровот на змијата, на големата змија, на господовиот непријател и нашиот. Тогаш кој е господовиот извор? на синовите Израелови лекот бил да погледнат во бакарната змија, што Мојсей по негова заповед ја изработил, и таа била обвиткана околу стап. Ете го символот на медицината. Но што сака да каже фармацијата со тој символ? Дека го почитува Божието Слово, Божиот лек или е, лекот на змијата? Останува неодговорено или е јасно одговорено тоа прашање? Што мислите? Господ Исус го повторува, го споменува овој случај во Новиот Завет. И му вели на Никодима таму во Евангелието според Јован, третата глава, како што Мојсей ја подигна бакарната змија во пустината. Така и синот човечки треба да биде издигнат. Првото исцеление, значи, на смртоносна болест, змиски отров. Значи, змискиот отров е болест, а не лек. Но фармацијата сака да не убеди во обратното. Дека тоа што е болест, е лек тоа што е смртоносно, тоа што е дрога, тоа што е отров, тоа е лек. Кому ќе му веруваме? Господ сака да не поучи со ова прво искуство, споменато во Библијата, како пример на исцеление од смртоносна болест, дека решението, прво и пред се, е нашето покаяние, значи, господовиот лек како функционира, кој што не содржи отрови и дроги. Прво, нашето покаяние духовно. И погледот кон Исуса, погледот кон Голгота. Се разбира, не може и да постои поинакво покаяние, а да биде вистинско. Бидејќи израелците кога се каеле, се каеле како Јуда од последиците. И барле Мојсеј да се помоли да бидат избавени од тоа зло. Но вистинското покаяние е да погледнеме кон крстот, да погледнеме кон Голгота. Змијата на стапот представувала символ на Голгота во смисол дека Христовата смрт е таа што носи лек од или за нашата смрт и за сите наши болести. Змијата пак, како Божи, символ на Божиот непријател, е гревот кој што е прикован на тој крст. Гревот, првиот причинител на секоја болест, па и на смртта, треба да биде прво очистен, за да почне господовиот лек да функционира. Тоа е првата лекција. Од првото исцелување запишено во Светото Писмо,